Ավելորդ քաշն ու ճարպակալումը 21-րդ դարի ճարիքներից են։ Պատճառները կարող են լինել ժառանգական, հոգեբանական, դիետոլոգիական, ինչպես նաև առողջական խնդիրների եւ որոշակի դեղորայքի հետևանքով։ Ոստի դիետոլոգ էնդոկրինոլոգ Անուշ Միրզոյանի հետ խոսում ենք ավելորդ քաշից առհասարակ, հղիության եւ հետծնդաբերական շրջանում մասնավորապես, ինչպես նաև անդրադառնում ենք ավելորդ քաշով երեխաներին։ ավելորդ քաշի մասին երբ որ խոսում ենք, մեծամասամբ սննդային սովորությունների հետևանք կարա լինի կամ ոչ առողջ ապրելակերպի հետևանք կարող է լինել։ Դրա համար պատճառները շատ տարբեր են։ Հիմնականում դիետոլոգի դիմում են նախ հասկանալու համար այդ կոնկրետ դեպքում ամենամեծ պատճառը որն է եւ դրան ինչպեսի լուծում տալ։ Եթե դա հոգեբանական է, ուղղվածությունը բուժման լրիվ ուրիշ կողմ է։ Եթե դա առողջական է, լրիվ ուրիշ կողմ է։ Երբ որտեղ սննդային սովորությունների հարց է, այդ դեպքում մոտեցումը լրիվ այլ է։ Դրա համար պետք է հիմնական պատճառը հասկանալ ու աշխատել հենց այդ պատճառը ուղղելու վրա։ Կախված ավելորդ քաշի եւ ճարպակալման պատճառներից խնդիրը շտկելու համար process-ին կարող են ներգրավել տարբեր մասնագետներ կան որոշակի հոգեբանական պատճառներ, որի դեպքում կարող է լինել եւ ավելորդ քաշ եւ ճարպակալում, այս դեպքում դիետոլոգը կամ այլ որևէ բժիշկ չի կարող օգնել։ Այստեղ բուժել եւ օգնել կարող է հոգեբան, հոգեբուժ, պսիխոթերապևտ։ Եթե ունենք առողջական խնդիրներ, նեղ մասնագետներ, այս դեպքում կարող ենք այդ բուժման ընդգրկել նեղ մասնագետներ, բայց հիմնականում ճարպակալմամբ զբաղվում է դիետոլոգը, ճարպակալմամբ զբաղվում է հոգեբանը կամ պսիխոթերապևտը կամ այս երկուսը իրար հետ, եւ եթե կա նեղ մասնագետի կարիք, այս դեպքում նեղ մասնագետը ընդգրկվում է իր մասով բուժման process-ում։ Ճարպակալման ավելորդ քաշի բուժման ժամանակ շատ կարևոր է ֆիզիկական ակտիվությունը։ Մենք աշխատում ենք ինչ որ մարզիչների հետ, այն մարդկանց հետ, ովքեր աշխատում են ֆիզիկական ակտիվության հետ, բայց մարզիչները երբևէ չեն կարող բուժել ոչ ավելորդ քաշը, ոչ ճարպակալումը։ Շատերն են երազում ավելորդ քաշի նվազեցման մասին, բայց ոչ բոլորն են հաջողում։ Ըստ էնդոկրինոլոգ-դիետոլոգի ամենատարածված պատճառներից մեկը հասարակության շրջանում ավելորդ քաշի մասին խեղաթյուրված ինֆորմացիան է։ Սա հատկապես վտանգավոր միտում է, երբ խոսքը վերաբերում է ճարպակալում ունեցող մարդկանց։ Դժվարությունները կապված են լինում հիմնականում դրա հետ, որ ինֆորմացիան շատ սխալ է եւ ճարպակալման վերաբերյալ եւ քաշի նվազեցման process-ի պատկերացման վերաբերյալ։ Ճարպակալումը հիվանդություն է։ Ինքը հիվանդությունների ցանկում առանձին կոդով կա, այսինքն իրեն պետքա վերաբերվել հիվանդություն քրոնիկական, բազմապատճառանի, որը կրկնվող բնույթ ունի, որը պրոգրեսիվող բնույթ ունի, այսինքն այն աշխատանքը, որը տարվում է ճարպակալում ունեցող հիվանդի հետ, պետք է պատկերացնել, որ դա մի ամբողջ կյանքի ընթացքում է լինելու։ Կարող է հաճախականությունը տարբեր լինել։ Սկզբում ավելի հաճախ լինեն այդ հանդիպումները, հետո ավելի պակաս են, բայց ոնց որ օրինակ շաքարային դիաբետի կամ զարգերակային հիպերտենզիայի դեպքում մենք բարբերաբար այցելում ենք, չէ՞, բժշկի, էնդոկրինոլոգի կամ սրտաբանի հսկելու համար, ինչ որ բան փոփոխելու համար, ինչ որ բան ավելացնելու կամ պակասեցնելու համար նույն ձևել պետքա վերաբերվենք ճարպակալմանը եւ դիետ դիետոլոգի դիմենք ու հսկողության տակ լինենք գրեթե ամբողջ կյանք, որpիսի ինչ որ հաջողության հասնենք։ Հաջորդ տարածված պատճառը տարատեսակ դիետաներն են, որոնք նախ կարճաժամկետ արդյունք են ապահովում եւ հետո մեծ վնաս են հասցնում օրգանիզմին։ Սխալ եւ անհամաչափ սննդընդունման հետևանքով նկատվում է վիտամինային դեֆիցիտ, ինչպես նաեւ դուժում են մկանները, նշում է մասնագետը։ Պակասում են վիտամինները, որովհետեւ սննդ հիմնականում չեն ուտում Դրա հետևանքով ունենում ենք առողջական խնդիրներ, իհարկե ունենում ենք որոշակի քաշի կորուստ, բայց քանի որ սննդային սովորությունները եւ կենսակերպը չի փոխվել, եւ վերջանում է այդ 20 օրվա մարաթոնը, մի ամսվա սննդակարգը, երկու ամսվա ինչ որ այտենց էլի մարաթոններ, սննդակարգեր, նախ այդ մարդը չգիտի ինչ պետքա ուտի երկու ամիս հետո, երբ որ էլ չկա այդ սննդակարգը, այդ մի խնդիրը դա է։ Մյուսն է, որ նա վերադառնում է իր հին սննդային սովորություններին եւ ամենավատը, որ նորից ավելացնում է քաշ, այս դեպքում կորցնում է մկաններ, ավելացնում է ճարպային հյուսվածք, այսինքն տուժում է նյութափոխանակությունը, դանդաղում է նյութափոխանակությունը, բայց քաշը մի բան էլ ավելանում է քաշը նվազեցնելու միագրագետ տարբերակը բժշկի դիմելն է։ Խելացի դիետոլոգը կուղորթի ձեզ եւ կնիհարեք ավելի հեշտ ու անվտանգ ձեր օրգանիզմի համար, խուսափելով հետագայում նախքին քաշի վերադարձից։ Շատ կան հիմա սննդաբաններ։ Սննդաբանը բժիշկ չէ։ Ինքը չի կարող զբաղվել ճարպակալում ունեցող հիվանդի բուժմամբ։ Սննդաբանը ավելի շատ գիտական մասնագիտություն է, չունեն իրենք բժշկական կրթություն։ Դրա համար այն մարդիկ, ովքեր ունեն ճարպակալում մասնավորապես, իրենց միշտ պետքա բուժի դիետոլոգը, այսինքն բուժման մի կարևոր բանը ճիշտ մասնագետի դիմելն է։ Երկրորդը պետք չի տարվել ինչ որ մի դիետայով։ Ժամանակակից շատ դիետաներ կան՝ կետո դիետա, ինտերվալային, ընդհանրապես ցանկացած սոված մնալու տարբերակ, ցանկացած մոնոդիետաներ, որոնց դեպքում կոնկրետ որոշակի սննդամթերքներ են օգտագործում։ Դրանք բոլորը բերում են միայն առողջական վիճակի վատացման եւ ավելի են դժվարացնում նիհարելու process-ը։ Բժշկուհին անդրադարձավ նաեւ սննդային հավելումներով եւ դեղորայքով նիհարելու վնասներին։ Շատ են հիմա խապվում որոշակի դեղորայքով շատ պետք է զգուշ լինել, որովհետև այդ դեղորայքները հիմնականում աշխատում են, որովհետև իրենց բաղադրության մեջ պարունակում են միզամուղներ, պարունակում են հակադեպրեսանտներ, պարունակում են հորմոններ տարբեր տեսակի, որի հետևանքով ինչ որ ժամանակահատվածում հնարավոր է քաշի նվազեցում, բայց այդ պրեպարատները ոչ մի կերպ հետազոտված չեն, ոչ մեկ չգիտի իրանց կողմնակի ազդեցությունները եւ դրանք հիմնականում նորից եթե նույնիսկ օգնում են նորից, երբ որ դաթարացնում ենք այդ հաբերի ընդունումը նորից վերադառնում ենք նույն քաշին, ելի նույն խնդրի առաջ ենք կանգնում։ Ոստի ոչ մի լիցենզավորված բժիշկ երբեք մեզ խորուրդ չի տա բիոհավելումներ, հատկապես երբ դրանք միշտ ավելի թանկ են, քան ցանկացած որակյալ առողջ սնունդ։ Ճարպակալման դեպքում մենք ունենք կոնկրետ հիվանդություն եւ ստեղ խոսքը ոչ թե մի քանի կիլոգրամի մասին է, ոնց որ ավելորդ քաշի դեպքում է, այլ երբ որ մենք գործ ունենք ավելորդ 30-40 կիլոգրամի մասին, ավելորդ 20 կիլոգրամի մասին օրինակ։ Այս դեպքում շատ ավելի լուրջ է վիճակը եւ ավելի լուրջ պետք է վերաբերվել այդ հիվանդությանը եւ չմտածել, որ ինչ որ մարդիկ, ովքեր ոչ բժշկությունից են գլուխ անում, ոչ առհասարակ բժիշկ են, կարող են այստեղ օգնել։ Եվ այդ հաբերի ընդունումն է եւ այդ սննդաբաններն են, որոնք պրոստո ունեն սերտիֆիկատ, որ իրենք ունե կարողանում են սննդի հետ աշխատել եւ նաեւ մարզիչները, որոնք որ ունեն լրիվ ուրիշ մասնագիտություն։ Ճարպակ տալման դեպքում շատ կարեւոր է, որ հիվանդով զբաղվի դիետոլոգը, որովհետեւ այստեղ հիմնականում ունենում ենք խնդիր՝ շաքարային դիաբետ զուգակցված, զարկերակային հիպերտենզիա, իսկ ոչ բժիշկը երբեւե չի կարող այս հիվանդությունների հետ աշխատել։ Ավելորդ քաշի դեպքում կողմնակի հիվանդությունները ավելի քիչ են լինում եւ այս դեպքում դեպքում ավելի վնասելու ռիսկը ավելի պակասում է, բայց միևնույնն է, եթե կա քաշի խնդիր եւ ավելացնելու այդ քաշը եւ նվազեցնելու քաշի խնդրով զբաղվում է դիետոլոգը։ Նիհարել ցանկացող շարքային քաղաքացին կարող է խճճվել բժիշկ դիետոլոգի, սննդաբանի եւ մարշչի դիմելու արանքում, քանի որ նրանցից յուրաքանչյուրը կարող է ներկայանալ որպես քաշի նվազեցման խորհրդատու։ Ոստի Անուշ Միրզոյանը իրազեկում է. Սննդաբանը կազմում է սննդակարգ, որոշում է ցանկացած սննդի մեջ սպիտակուցների քանակը, ճարպերի քանակը, ածխաջրերի քանակը, այսինքն ավելի շատ սննդի մասնագետ է։ Սննդաբանները հիմնականում պետք է լինում այն ժամանակ, երբ որ նախավիրահատական շրջանում պետք է հատուկ սննդակարգ օրինակ որոշակի կալորիայով ժամանակավոր, երբ որ պատրաստում են վիրահատության կամ այն հիվանդներին, ովքեր որ ունեն որոշակի հիվանդություններից հետո բացառում են որոշակի սննդամթերքներ առանձին սննդակարգեր է պետք իրենց համար ուշակել, այսինքն այն հիվանդներին, ում որ պետք են ժամանակավոր սահմանափակել որոշակի սննդամթերքներ, այս դեպքում սննդաբանը կարող է օգնել կազմել սննդակարգ Քաշը նվազեցնելու process-ին բժիշկ-դիետոլոգը կարող է ներգրավել նաև մարշչի, եթե պացիենտի առողջության համար չկան հակացուցումներ։ Մենք բուժման մեջ ուզում ենք մտցնել ֆիզիկական ակտիվություն, այդ ֆիզիկական ակտիվությունը հարմար է տվյալ պացիենտին, մենք իրեն ուղղորդում ենք մարզչի մոտ, սակայն մարզիչը երբևէ չի զբաղվում այդ նույն պացիենտի սննդով, այսինքն ինչ պետք է ինքը ուտի, ինչ քանակությամբ սպիտակուց պետք է ուտի։ Մարշի խնդիրը ապահովել ֆիզիկական ակտիվություն եւ այնպես անել, որ այդ ֆիզիկական ակտիվությունը երկար լինի, այսինքն այն մարդը, որը գնացել է մարշի մոտ, պետքա նորից գնա եւ ոչ թե երկու ամիս գնա ու այլևս այդ տարապանքներից չուզենա վերադառնա մարզասրահ։ Ցանկալի է այդ փոփոխությունները, որը որ մարզիչն է անում, այնպեսին լինեն, որ հաճելի լինեն, կոմֆորտ լինեն այդ մարդու համար, որ ինքը ուզենա երկարատև այդ ֆիզիկական ակտիվությունը անի։ Մարզիչը մեզ ստեղա պետք, բայց ընդհանուր բուժման մեջ բուժումը բուժումով զբաղվում է միայն բժիշկը ժողովրդական տարածված ասույթ կա. նախաճաշն ինքը դկեր, ճաշը կիսիր ընկերոջդ հետ, իսկ ընթրիքը դուրտ շտամուտ։ Հատկապես շատ է խոսվում նախաճաշի կարևորության մասին, ուստի մասնագետից հետաքրքրվեցինք, թե որքանով է սա կիրառելի։ Իրականում մի փոքր դա միֆ է, ավելի շատ նախաճաշի կարևորությունը տրվում է երեխաների շրջանում, որովհետև երեխաները առավոտյան դպրոց են գնում, իսկ դպրոցում միշտ անհրաժեշտ է էներգիա, որովհետև այնտեղ իրենք սովորում են, պետք է ունենան ուշադրություն, պետք է կարողանան կենտրոնանալ դասերի վրա։ Երեխաների դեպքում մենք շատ-շատ ենք կարևորում նախաճաշը եւ նույնիսկ պարտադրում ենք, որ պետք է լինի նախաճաշ, որովհետև երեխան պետք է էներգիա ունենա, որ դպրոցում կարողանա սովորել, լսել եւ այլն։ Մեծահասակների դեպքում նախաճաշը պարտադիր չէ, հատկապես այն մարդիկ, ովքեր չեն աշխատում կամ հերակա են աշխատում, շատ հանգիստ կարող են իրենց օրվա ռեժիմում ճանաչել նախաճաշ շատ կարևոր է իրականում լսել օրգանիզմի ազդակներին։ Կան մարդիկ, ովքեր առավոտյան զարթնում են սոված։ Միշտ պետք է ուտել այն ժամանակ, երբ որ զգում ես սովածություն եւ դադարեցնել սննդընդունումը այն ժամանակ, երբ որ դու կշտացար։ Եթե առավոտյան դուք զարթնում եք եւ չկա սովածության զգացողություն, պետք չի ստիպելով ուտել։ Դա միայն վատացնում է ընդհանուր սննդի նկատմամբ վերաբերմունք ավելի շատ վատացնում է։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր ունեն քաշի խնդիր, հիմնականում ունեն վաց վերաբերմունք սննդի հետ։ Դրա համար նախաճաշը մեծահասակների շրջանում պարտադիր մաս չէ, բայց նախաճաշը օգնում է օրվա ընթացքում եւ օրվա երկրորդ կեսին մի փոքր պակասացնել սննդի քանակությունը։ Այս տեսանկյունից օգնում է, բայց ինքն կարճ, եթե պատասխանեմ, առանց նախաճաշ եւս կարելի է շատ հանգիստ նվազեցնել քաշ։ Մեր օրգանիզմի համար կարևոր է օրվա ընթացքում ստացած կալորիաների ընդհանուր քանակը, այսինքն եթե օրվա մեջ մենք ստանում ենք այնքան կալորիա, ինչքան որ ծախսում ենք, սա նշանակում է, որ մենք սնվում ենք բալանսավորված եւ չենք ունենա քաշի փոփոխություն։ Ոստինի հարելու համար մեզ անհրաժեշտ է կալորիաների դիֆիցիտ, սակայն այն չի կարելի կազմակերպել սխալ դիետաներով։ Բժիշկն անդրադարձավ դրանցից ամենատարածվածին ժամը 6-ից հետո սոված մնալու արատավոր պրակտիկային նշանակություն չունի օրգանիզմի համար։ Տվյալ կալորիան ուտում ենք մինչև 6-ը, 6-ից հետո առավոտյան ավելի շատ թե երեկոյան օրվա կտրվածքով կալորիայի քանակության դիֆիցիտ եթե ստեղծեցինք, քաշը պետք է նվազի։ Եթե քաշը չի նվազում, առաջի պատճառը դա նա է, որ չկա կալորիայի դիֆիցիտ եւ դա 6-ից հետո է, թե 6-ից առաջ օրգանիզմի համար ընդհանրապես կապ չունի։ Մարդկանց հիմնական մասը աշխատանքից վերադառնում է ժամը 6-ին։ Եվ եթե մենք չենք ուտում 6-ից հետո, սոված ենք մնում, մանավանդ այն մարդիկ, ովքեր գիշերն էլ հուշ են քնում, այստեղ ստացվում է, որ մոտ 6-8 ժամ սոված ենք պահում օրգանիզմին։ Դա ավելի մեծ վնաս է, քան եթե մենք որևիցե մի սնունդ ընդունում դնենք, օրինակ ժամը 3-ին 8-ին։ Այդուհանդերձ խորուրդ չի տրվում սնվել անմիջապես քնից առաջ, քանի որ աղեստամոքսային համակարգը գիշերն ավելի դանդաղ է աշխատում եւ ավելի երկար է տևում սննդի մարսումը։ Բացի այդ, Անուշ Միրզոյանը նշում է, որ աղեստամոքսային համակարգի ակտիվ լինելը խանգարում է առողջ քնին կան հիմիկվա հետազոտություններ, որոնք արդեն ապացուցել են այն մարդիկ, ովքեր վատ են քնում, եւ ժամի տեսանկյունից, եթե 7 ժամից պակաս են քնում եւ ավելի վատ որակի քունեն ունենում, միշտ ունենում են քաշի հետ կապված խնդիր։ Այսինքն ցերեկվա ժամերին մեխանիկորեն ուտում են ավելի շատ կալորիաներ։ Որոշ էնդոկրին հիվանդությունների դեպքում եւս ունենում ենք ավելորդ քաշ, սակայն ըստ էնդոկրինոլոգ դիետոլոգի դրանք ընդհանուր ճարպակալման դեպքերի ընդամենը 5%-ն են կազմում։ Վահանաձև գեղձի խնդիրների դեպքում մենք ունենում ենք ավելորդ քաշ կամ կարող ենք ունենալ, բայց խոսքը 3-ից 5 կիլոգրամ ավել քաշի մասին է։ Այսինքն, եթե մենք ունենք 20-30 կիլոգրամ ավելորդ քաշ, դա երբևէ չի կարող լինել վահանաձև գեղձի խնդիր։ Վահանաձև գեղձի խնդիրներից հիպոթիրոզի ժամանակ է, որ մենք ունենք ավելորդ քաշ 3-ից 5 կիլոգրամ։ Հաջորդ հիվանդությունը Կուշինգի համախտանիշն է էնդոկրին հիվանդություններից, որը լուրջ պաթոլոգիա է, եւ այս դեպքում մենք ունենք ճարպակալում, բայց այն ճարպակալումը Կուշինգի հիվանդության միակ դրսևորումը չի։ Այսինքն մենք չենք կարող միայն ճարպակալում ունենալ այս հիվանդության դեպքում, մենք ունենք նաեւ բացի ճարպակալումից այլ լուրջ խնդիրներ՝ շաքարային դիաբետ, զարկերակային հիպերտենզիա զուգակցված։ Եվ այս պատճառները շղթելու համար մենք որոշակի անալիզներ հանձնում ենք, սակայն ավելորդ քաշի եւ ճարպակալման պատճառների առ բյուծի բաժինը կազմում են սխալ սննդային սովորությունները։ Դրանք բազմազան են, ուստի մասնագետը ամենատարածված օրինակներն է թվում օրինակ հաճախակի սննդընդունումներն են առանց սովի եւ հագեցվածության զգացում ապրելու, այսինքն մարդիկ ուտում են այն ժամանակ, երբ որ չեն զգում սով, չունեն քաղցի զգացողություն, չունեն կշտանալու զգացողություն, այսինքն չեն զգում երբ կշտացան, երբ են սոված։ Մյուսը շատակերության ինչ որ դրվագներ, նոպաներ, միանվագ մեծ քանակի ուտելիքի ընդունում սննդակարգում ավելի շատ կալորիական, վերամշակված մթերքների ընդգրկում, ավելի շատ ճարպոտ կամ տրանսճարպեր պարունակող սննդի, արագ սննդի ընդունում, երբ որ սննդակարգում սրանք ավելի մեծ տեղ են գրավում, քան ավելի առողջ սննդամթերքները, այս դեպքում մենք ունենում ենք ավելորտ քաշի ճարպակալման խնդիր։ Ավելորտ քաշի եւ ճարպակալման ավելի ծանր պատճառ են սննդային վարքի խանգարումները։ Սրանք արդեն հոգեթերապևտի, հոգեբանի կամ հոգեբուժի միջամտության կարիք զգացող խնդիրներ են։ Դրանք կարող նոպայաձև լինեն, կարող են լինել ինչ որ էմոցիաների բավարարման միջոց ցանկացած զայրույթ, ամոթի զգացում, վախ, տագնապ, երբ որ զուգակցվում է սննդ ընդունման, այսինքն այդ էմոցիան մենք մարում ենք սնունդ ուտելով, սա կարող է բերել ճարպակալման, որովհետև նորից առանց սովածության մենք ընդունում ենք մեծ քանակությամբ կալորիա, որովհետեւ մարենք ինչ որ էմոցիա։ Այս սննդային վարքի խանգարումները դա բուլիմիան է, երբ որ կան ինչ որ ավելորդ մեծ քանակությամբ սննդընդունումներ, դրան հաջորդող մեղքի զգացողություն, որը որ դրթում է ինչ որ ձև ազատվել այդ սննդից, կամ փսխել, կամ խմել լուծողականներ, այսինքն ինչ որ մի ձև ազատվել այդ սննդից ավելորդ քաշի խնդիր կարող է առաջանալ նաև հղիության ժամանակ եւ հետընտաբերական շրջանում։ Դիետոլոգ-էնդոկրինոլոգի խորհուրդները կօգնեն ձեզ հնարավորինս խուսափել ավելորդ կիլոգրամներից։ Միշտ մամաները կամ տատիկները ունեն այդ խորհուրդը, որ դու հիմա ուտում ես երկու հոգու փոխարեն։ Չկա իրականում այդ միֆ է, որովհետեւ մինչև 12 շաբաթական ոչ մի ավելորդ կալորիա հղիին պետք չէ առողջ պտուղ ունենալու համար։ Երկրորդ եւ երրորդ երամսյակներում ընդամենը 450-ից 500 կալորիա մոտավորապես ավել ուտելիք անհրաժեշտ հղիին նորմալ հղիություն ունենալու համար հետ ծննդաբերական շրջանում, եթե կրծքով ակերակվում երեխան եւս 400 կալորիա ավել, այդ այն կալորիան է, որը ծախսվում է կաթն արտադրության վրա, կերակրման process-ի վրա, այսինքն ավել կալորիա անհրաժեշտ։ Եթե ավելի པարզ լեզվով ասենք, ապա հղին, եթե մի սննդընդունման ընթացքում ուտում էր օրինակ 300 գրամ ուտելիք, ապա հղիության երկրորդ եւ երրորդ երամսյակում, ինչպես նաեւ կրծքով կերակրելու ընթացքում, պետք է այդ 300 գրամին ավելացնի ընդամենը 50 գրամ։ Մամանները չեն հասցնում ուտել ու իրականում քաշը ավելացնում են ոչ թե նրա համար, որ շատ են ուտում, այլ որովհետև չեն ուտում չեն հասցնում 6 ժամ, 7 ժամ կարող են սոված մնալ, իսկ ցանկացած մարդ, եթե երկարատև 4 ժամից ավել սննդընդունում չի ունենում, հաջորդող սննդընդունումը երբևէ կառավարել հնարավոր չի լինում։ Այսինքն 6 ժամ չենք կերել, մեր սովածության զգացողությունը լինում է շատ բարձր եւ արդեն կառավարել չափը կամ քանակությունը հնարավոր ընդհանրապես չի լինում։ Դա բերում է ավելորդ կալորիաների ընդունում եւ հենց այդ է բերում ավելորդ քաշին հետ ծննդաբերական շրջանում։ Դրա համար խորհուրդն այն է, որ մամաները միշտ հիշեն իրենց մասին, որ պետք է ուտել նույն կերպ առողջ եւ նույն հաճախականությամբ ոնց որ որ միջև ծննդաբերելը։ Ավելորդ քաշի եւ ճարպակալման խնդիրը ցավոք չի շրջանցում նաեւ երեխաներին։ Պատճառը բակի խաղերը օնլայն խաղերով եւ մուլտֆիլմերով փոխարինելն է։ Այդուհանդերձ երեխաներին երբեք մի հիշեցրեք իրենց ավելորդ քաշի մասին, առավել եւս համեմատության մեջ մի դրեք այլ երեխաների հետ, ովքեր չունեն նույն խնդրից։ Սա իրականում կարող է տանել ավելի ծանր հետևանքների։ Փոխարենը դիետոլոգը հորդորում է երեխայի մոտ սեր ձևավորել առողջ սննդի նկատմամբ։ Երեխաների դեպքում ավելի շատ քաշի խնդիր լինում է, երբ որ երեխաները ուտում են ինչ որ կամ վերամշակված շատ երշիկեղեն, վերամշակված սնունդ կամ չիփսեր, ինչ որ պեչենիներ, թխվածքաբլիթներ, կոնֆետներ, որոնց մեջ շատ բարձր է տրանսճարպերի քանակությունը։ Իսկ երեխաներին ընդհանրապես ցանկալի է զերծ պահել տրանսճարպերից եւ ճարպակալում ունեցող ավելորդ քաշով երեխաների սննդակարգում պետք է միշտ հետևել շաքարի քանակությանը։ Հիշում ենք, որ երեխաների մոտ մոտավորապես 5-6 թեյի գթալ շաքարն է համարվում օրվա նորմա ու այդ շաքարավազը միշտ փոխարինել մրգերով, ճրերով, ընկուզեղենով, այսինքն ավելի շատ պատրաստել տանը, այդ նույն պոպկորնը պատրաստել տանը, այդ նույն խրթխրթան ինչ որ բաները ստանալ տանը, շատ բարակ մրգերից ինչ որ ճրեր ստանալ, ամեն ինչ անել, որ դրսի ուտելիքը մաքսիմալ քչացնել։ Ավելորդ քաշի եւ ճարպակալման մասին պատրաստել էինք այսքանը, սնվեք բալանսավորված, ֆիզիկապես ակտիվ եղեք, իսկ հաջորդ հաղորդման խորագիրը գեղեցկությունն է եւ մասնավորապես խոսելու ենք լազերային մազահեռացման տեսակներից եւ նրանցից յուրաքանչյուրի էֆեկտիվությունից։